بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصفى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا سورة النساء آية نمبر 41 42 سورة آل عمران آية نمبر 25 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير شاور الله तू थी ॾिए थो जंहिंखे ऐं तंज़ुल जंहिंखां फुरे वठे छिके कपिड़ो जीअं लाइ वठिबो आहे त आदम शइ तव्हांजे छिके जीअं कपिड़ो वरितो उघाड़ो करे छॾियईंसि तीअं पंहिंजो जंहिंखां बादशाह फुरे वठे वरी ॿिए जे हवाले करे छॾियईं जंहिंखे الله ताला عزت دي जंहिंखां जंहिंखां इज़त फुरे वठे जंहिंखे ज़लील करे तू थिल तंज़ तू तू इज़ मंत शो वधो ज़िल मंत शो जंहिंखे ज़लील करे अलाह ताला जंहिंखे ज़लील करणु चाहे وقل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء जंहिंखे अलाह ताला इज़त ॾिए जंहिंखे अलाह ताला जे हथ में चङाई आहे जेकी करे थो जंहिंखे बर्बादु करे त उहा बि अलाह ताला जे हथां चङाई आहे जंहिंखे आबादु करे तंहिंखे उहा बि अलाह ताला जे हथ में चङाई आहे जंहिंखां बादशाह फुरे वठे हुन में बि अलाह ताला जी चङाई आहे ॿियनि को क़ौमुनि जे लाइ या कंहिंजे क़ौम जे लाइ जंहिंखे बादशाहित ॾिए उन में बि अलाह ताला जी चङाई आहे यद कल ख़ैर कंहिं तां ॾर ॾोलाओ लहंदो कंहिं ते ॾोलाओ चढ़ंदो कहिड़ियूं बर्बादियूं थींदियूं قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير बेशक अलाह ताला जेको आहे हर शइ ते कुदरत रखे थो हर शइ ते वस वारो आहे जेकी वणे सो करे जंहिंखे जेकी वणे सो जंहिंखे वणेसि तंहिंखे ॾिए जंहिंखां वणेसि तंहिंखां फुरे वठे जंहिंखे वणेसि तंहिंखे चङो करे जंहिंखे वणेसि तंहिंखे सिहत ॾिए जंहिंखे चङो वणेसि तंहिंखे बीमार करे जंहिंखे वणेसि तंहिंखे मजबूर करे जंहिंखे वणेसि तंहिंखे ग़ालिब करे तूल जो लाइ लफ़िनार हाणे इहो ॾिसो हिकिड़ो अलाह ताला जो हिकिड़ो दस्तूर आहे त कीअं राति जेका असां घिरी थी ॾींहं में ॾींहं घिरी थी वञे हली हुन में तूल झुल लही रफ़िन और साईं बेरवाल साहिबु तर्जुमो कयो आहे त कीअं तूं तूं दाख़िल करीं थो राति खे थूल जुल और तूल वार नहार रफ़िन लयल ऐं कीअं दाख़िल करीं थो ॾींहं खे राति में दाख़िल थो करे माना घिरी थी वञे ईअं तूल झुल वलज मिली थी वञे कीअं मतिलबु हर ॾींहुं आहे ऊंदे थी वेंदी आस्ते आस्ते आस्ते आस्ते ख़बर वरी राति आहे वरी उनमें आस्ते आहिस्ते सिजो ईंदो ईंदो वेंदो रोशनी ईंदी वेंदी हितां जो पंद्रहों ॾींहुं थी वेंदो हुयो कीअं लफ़्ज़ इस्तेमालु दस्तूर जो आहे सदी ज़खार चिराग मुस्तफ़ी से शरार शर एबू लहबी सतीज़ार हा है महाराज जहिड़े में लॻो पियो आहे अजल खां वठी इमरोज़ अॼु ॾींहं ताईं पंहिंजो चिराग खे मुस्तफ़ी मुस्तफ़ा सलाहु चिराग सां अबू लहब जो शरार जेको आहे शर लहब लहब चयो आहे शरार खे उन उहो लॻो पियो आहे सतीज़ ॿई विढ़नि पिया शैतान जेको आहे सो इंसानु आदम ऐं शैतान ॿई पाण में जहिड़ो लॻो पियो आहे पंहिंजो अलाह ताला पंहिंजो पंहिंजे पननि खे पंहिंजो करे ऐं उन्हनि खे थूल लायल फिन नहार तुल नहार अफिन लायल तुख जुल हैअ मिनल मयत ऐं कीअं मॉल शइ मज़ा जी कढे थो ऐं कीअं जहिड़ी शइ मज़ा मॉल कढे थो थूल तुख जिल है मिनल मयत जहिड़ो कढे जहिड़ी शइ कढे थो मोल मझा हाणे मोह पियो आहे दरख़्त थो थिए उन मज़ा ॻाल्हि थी थिए या आनो आहे जॾहिं असां सम्झूं था मोह पियो आहे त उन मज़ा ॿचो थो निकिरे पंहिंजे कुकिड़ जो कहिड़े नमूने सां तू स्पर्म आहे उन मज़ा हैग आहे हुन मज़ा कीअं वरी लाइफ थी थिए बाज़ारि हज़ार आहे हुनमें लाइफ त आहे हिकिड़े क़िस्म जी पर मतिलबु त असां सम्झूं था त हुनमें लाइफ कोन्हे जंहिंखे अलाह ताला रिस्क ॾे जेकी वणे जेतिरो ॾे कंहिंखे घटि ॾिए कंहिंखे वधि ॾिए जंहिंखे जेतिरो ॾिए खाए माण्हू ओतिरो ई थो जेको पेट में पइजी सघे थो पाण घणेई माण्हू आहिनि जेके शाहूकार आहिनि पंहिंजो पोइ चवंदा هي मिठो बि कोन खाईंदासीं हीअ खटो बि कोन खाईंदासीं असां हीअ बि फलाणी शइ बि कोन था खाई सघूं हीअ बि कोन था खाई सघूं पोइ भला छा छाजे लाइ बाक़ी तव्हां दौलत गॾु करे रखी आहे या छा जे अहिड़ो महल आहे सठि माड़ ठाही अथऊं हिन हिन में आऊं रहंदुसि वञी सठि माड़ में विढ़ा तूं छा कंदे चई न बसि मूंखे वॾी खपे जॻहि मुंहिंजे लाइ जॻहि सोढ़ी आहे जे ठीकु आहे ख़बर वॾी तमामु हिन खां बि सोढ़ी आहे पर हाणे ॻाल्हि ख़बर सम्झ में अचे कोन्ह थी कंहिंखे असांखे बि कोन थी अचे तर्ज़ुखमंत शौ बग़ैर सां जंहिंखे जेतिरो वणेसि तंहिंखे हिसाब पंहिंजे कुदरत सां ॾिए जेतिरो वणेसि ओतिरो इहो हीअ आयत जेका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 जेकॾहिं को इन मोमिननि खां सवाइ ॿियनि सां यारी रखंदो मोमिन थी करे त वई यफ़ल ज़ाल खे जेको कमु कंदो فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات हुन अलाह शइ अला खां कंहिं शइ ते मगर जो कयो तव्हां हुननि खां को बचाव जेके तव्हां अलाह ताला तव्हांजी मदद कोन्ह कंदो मतिलबु ई ॻाल्हि जो वठ न वठनि मुसलमान काफ़रनि खे दोस्त करे मिंडून मोमिनीन मुसलमाननि खां सवाइ मोमिननि खां सवाइ लिख ऐं जेको कंदो न आहे उहो अलाह खां कंहिं शइ ते यानी अलाह जो कोन्हे मगर जो कयो तव्हां उन्हनि खां को बचाओ तव्हांखे मदद अलाह जी कोन मिलंदी त तव्हां पंहिंजो पाण बचा कयो मूंखां अलाह चवंदो मूंखां ॾिजो अलाह सभिनी हलणु आहे चओ जेकॾहिं लिखाईंदो का ॻाल्हि पंहिंजे अंदरि जी हव थु या पधरी कंदो ज़ाहिरु कंदो अल ताल ॼाणे थो जेका असां सम्झंदासीं लिकायूं था अलाह खां अलाह खां त का शइ कोन्ह थी लिके त पधरी थियो थी पए अलाह जेको ॼाणे थो जेकी कुझु आसमाननि में आहे जेकी कुझु ज़मीन में आहे सभु ॼाणे थो अलाह कुल कदीर ऐं बेशक अल्ला ताला हर शइ ते कुदरत रखे थोरनि जंहिं ॾींहुं लहंदो हर नफ़्स जा कयाई का चङाई पंहिंजे आॾो जेका बि चङाई कयाई उहा पंहिंजे आॾो लहंदो यानी कयात जे ॾींहुं उहा साम्हूं हूंदे हूंदे कुल नफ़्स उहा बि साम्हूं ॾिसंदो पथरी ॾिसंदो त वधन हा पोइ भई न हू अमदम बईदा पोइ हुन चाहींदो त जेकर हुजे हा या संस बुराई ऐं उन खां जे विच में बुराई ऐं संस विच में वॾो फ़ासिलो हुजूं पलांऊं फ़ासिलो हुजे हा सुठो यानी जेका मूं बुराई कई आहे न कई न करियां हा हिन खां परे परे हुजां हा त इहो मुंहिंजे लाइ मुफ़ीद हो जो हाणे अॼु पादर था लॻनि अॼु मूंखे रज़ा मिलंदो हुयो हिन जो وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويهزركم الله نفسه يا الله تعالى تاك تجارته پنج نفس کا ہے بے دفعہ لفظ آیو ويهزر ويهزركم الله نفسه اگمے با آیو 28 آیت میں ہانے وری ہی آیت میں جی تی آیت میں جی ويهزركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد بے شک اللہ تعالی बाजारो आहे राउफ़ आहे नरमी कंदड़ आहे पंहिंजे ॿारनि ते हिते फ़रमायाईं हुन अठावीह आया जे आख़िरि में फ़रमाई त वही अलाह मसीर इहो हसिक नफ़सू वही वाही मसीर अलाह ॾाह मोटणो आहे तव्हांखे पर अलाह ताला वरी बाजारो बि आहे पोइ मतिलबु त बख़्श करण वारो बि आहे आख़िरत ॾींहुं बि बख़्श करण वारो आहे पर का चङाई इंसान जी हूंदी ईमान हूंदो पंहिंजो अलाह ताला खां भॼाईंदो त पोइ अलाह ताला बख़्श बि कंदो अलाह ताला बख़्श करण वारो जेकॾहिं तव्हीं चाहियो था जेकॾहिं तव्हां सिक रखो था पसंदि करियो था मुहबत रखो था अलाह सां रसूल पाक खे अलाह फरमाए थो त चओ मोमिननि खे जेकॾहिं तव्हां अलाह सां मुहबत करियो था त पोइ मुंहिंजी इताद यानी पैगम्बर जी इताद करियो हाणे पैगम्बर जी इताद करणु तमामु ज़रूरी आहे हुन खां सवाइ अलाह ताला जो तरीक़े ते माण्हू नथो हली सघे कहिड़ी ख़बर आहे तव्हांखे त हीउ क़ुर जेको आहे सो <clears throat> अलाह वटां आयो आहे सवाइ इन जो अलाह ताला जो नबी तव्हांखे ॿुधाए थो त भई आऊं नबी आहियां अलाह ताला मूंखे मोकिलियो आहे आऊं आहियां ऐं मूंखे मोकिलियो अथसि ऐं हीअ किताब मूंखे ॾिनो अथसि तॾहिं असीं मञूं था त हीअ किताब अलाह वटि अलाह वटां हूंदो पर हाणे अलाह ताला पाण असांखे त कोन चयो आहे कन में न को ज़ोर सां न को ॾाढी न को आस्ते न कन में त भई इहो किताब मुंहिंजो अथई पढ़जांइ नबी पाक खे न मञजांइ छो <clears throat> जो नबी पाक खे मूं कोन मोकिलियो आहे बाक़ी तूं तोखे ऐं मोकिलियां थो हाणे पोइ शैतानी कमु इहो <clears throat> जेको आहे सो हाणे घणो थी वियो आहे <clears throat> माण्हू जेके आहिनि हदीस खे कोन था मञनि मुनकर हदीस जा हाणे तूं मुनकर आई हदीस जो पोइ तो क़ुर जो वरी क़बूल करण वारो कीअं थो थी पवे पए नमदन पसंदि कंदो हुन वक़्तु इंसानु त आऊं बुराई जेका मूंखे हथु अची वई हिन खां परे हा चङो चओ हिननि खे अम्ब त जेकॾहिं अलाह सां अलाह सां प्यारु अथव अलाह सां प्यार करियो सिक रखो था अलाह जी त पोइ मुंहिंजी त तात कयो मुंहिंजे पोयां हलो त तव्हांखे अलाह ताला पसंदि कंदो तव्हांखे अल्ला ताला तव्हांजा दोह बख़्शींदो तव्हांजा गुनाह बख़्शींदो अलाह बेशक अलाह बख़्शण वारो आहे राम करण वारो आहे कुल अती उल्ह पैगम्बर अताद करियो मञियो पोयां हलो रस अल अलाह जे ऐं रसूल जे क़ुर में केतिरा दफ़ा लफ़्ज़ अचे थो ह रसूल अल अलाह जी या अती उल्ही रसूल अताद करियो अलाह जी साॻियूं आहिनि ॿिन्ही नमूननि सां अचे थो अलाह पसंदि नथो करे काफ़रनि खे जेके त पंहिंजे नबी खां हटी था वञो नबी खे छॾे ऐं पंहिंजो क़ुर शरीफ़ खे बसि क़ुर शरीफ़ तव्हांखे घटि अची वियो आहे क़रान शरीफ़ अलाह आहे जा पाण तव्हां सां ॻाल्हाए थो क़ुर शरीफ़ तव्हांखे हुन में ॿुधायो अल्ला ताला छा पोइ जेकॾहिं फिरी था वञो अलाह ऐं अलाह जे रसूल खां त पोइ चओ भई इहो बिल काफ़ल ताला पसंदि नथो करे काफ़लनि खे हाणे हितां आयत शुरू थी थिए पंहिंजे इन लाइ आदम व आल इब्राहिम वल इमरान हिन सूरत जो नालो आल इमरान आहे उहो हिन लफ़्ज़ तां हीअ टे टीं आयत आहे हिन मज़ा इहो लफ़्ज़ु अचे थो आल इमरान मूसा आल इस्लाम जो वालिद साहिबु जेको उहो इमरान हो त मूसा ऐं हारून ऐं पोयां सलेमान दाऊद अलाई नबी अंबिया आल जेके पोइ हिते आया मूसा आल खां पोइ उहे सभई आल इमरान ऐं इमरान औलाद आहे हज़रत याक़ूब अल इस्लाम जो त बनी बनीसाहिल इन वजह त बनी बनीसाल औलाद आहे हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जो त हज़रत इस्माही इस्लाम पुटु आहे हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम जो इन करे ही दीन इब्राहिम आहे इब्राहिम हनीफ़ा मुस्लिम इस्लाम जेको आहे सो हुनखे नालो अलाह ताला जे तरफ़ां ॾिनो आहे हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम हिन दीन दीन खे ऐं हनीफ़ आहे इब्राहिम अल जो अला आदम नू हन अल अला ताला चूंडियो चूंडियो कंहिंखे आदम खे अल इस्लाम खे ऐं नू अल इस्लाम खे ऐं आल इब्राहिम इब्राहिम जे औलाद खे जेके चूंडिया आल इमरान इमरान जे औलाद खे अल अल औल हाणे असां हिते किथे था फिट थियूं असां आल इब्राहिम में फिट थियूं था आदम में फिट थियूं था नूह में फिट थियूं था नूह आदम असांजो वॾो आहे नूह असांजो वॾो आहे इब्राहिम अलाम असांजो वॾो आहे इस्माहील अली इस्लाम हुनजे औलाद में था दीन असांखे हज़रत इस्माहील मोहम्मद मुसवाल जे तरफ़ां मिलियो आहे ऐं आल इमरान जेके आहिनि से पोइ हज़रत मूसा आल इस्लाम जी क़ौम जेका आहे बनी इसरा मुंहिंजा त मतिलबु उतां ई उन्हनि खे मिले थो अल आलमी हिननि जा दीन आहिनि इहे टे जेके दीन आहिनि मोनोथीज़म इन्हनि ते ॻाल्हि आहे ज़ुरियत ज़ुरियतम ज़ुरीयतम हा मिम इहे हिक ॿिए जो औलाद आहिनि हू औलाद मदर त हज़रत इब्राहिम नूह जो औलाद आहे इस्लाम नूह औलाद आहे हज़रत आज़म अलाम जो हज़रत इस्माहील इस्लाम औलाद आहे हज़रत इब्राहिम जो मोहम्मद मुस्ा औलाद आहे हज़रत इस्माहील जो की न ऐं पंहिंजो हज़रत इस्माहिल जो औलाद आहे हज़रत इब्राहिम जो हज़रत ईसा इस्लाम औलाद आहे दाऊद अल जो दाउदाम औलाद आहे हज़रत यूब इमरान मतिलबु सभई